بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد ما قسمة های بسیاری المباحث علم حدیث را الان رسیدیم ببحث بحث متصل خیلی هم خلاصه و جامع امام زهبی میاد این مسائل را خلاصه میکنه و واسه ما در این کتاب بیان میکنه که انشالله از روی اول میخونیم بعد شرحش میدیم تا اینکه بریم مباحث بعدی متصل متصل یقول المؤلف رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله المتصل المتصل ما اتصل سنده وسلم على الانقطاع ويسبق ذلك على المرفوع والموقوف تعریف حدیث متصل امام عراقی در الفیه شیرین میگوید صفحه 24 و انتصل به سند منقول فسمه متصلا موصولا فسمه متصلا موصولا و انتصل به سند منقولا اگر با یک سندی سندی که انقطاع درش نباشه یک نقلی را یک نقلی را روایت بکنی به اون میگن متصل حالا چه موقوف باشه و چه مرفوع یعنی چه گفته صحابی باشه و چه گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم پس متصل روایتی که بدون انقطاع تا صاحب مقوله روایت شده باشه روایتی که بدون انقطاع تا صاحب مقوله روایت شده باشه و انتصل به سند منقوله نقلی را متصلا از شخصی روایت بکنیم فسم این متصلا موصولا اسمش هم بذار متصل یا موصول حدیث این حدیث یا این اثر موصول یا متصله فرقی با هم نمیکنه امام شافعی رحمه الله در کتاب رسالش حالا اصطلاحاتش خیلی جالبه طبق لحجهی که خودش داشته از لحجه قرشی ها يجي ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت بثبوتها بالمتصل ميم واو وسيد نقطه و صاد و لام متصل همچنین درباره متفق میگوید متفق لا إن در كتاب الرسالة که در ضمن مباحث مصطلح و مباحث اصول فقه جاهایی تکرار میشه مثل دفعه 569 574 و 562 امام حافظ در کتاب نکتش از ابن حاجت چنین نقل میکند هی لغت الشافعی و هی عبارت عن ما سمعه کل راو من شيخه فی سیاق الاسناد من اوله الى منتها همون به مسابه متصل امام شافعی همون متصله یا موصول متصل یا متصل یا موصول حالا این عبارت ها به درد میکنه یعنی فردا اگر رفتی کتاب رساله را باز کردی امام شافعی مثلا در برای روایت میگه این اسناد متصله یعنی چی همون متصله یا متصله یعنی چی متفقه یک سراعت و یک لحجی از لحجات عربه خب اونهایی که متن بیخونی را حفظ کردن حفظی متن بیخونی حالا من یک از و وما يسمع كل راض أها ما سمع كل راض وما وما بسمع كل راض يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل طب شيء شيء أي دليل بيته إسناده للمصطفى إمام بيقول در متصل شرط میذاره که چی اسناد منقطع نباشه متصل باشه پی در پی تا رسول الله صلی الله علیه و سلم لیکن اون چیزی که ما در تعریف گفتیم گفتی که لازمه اتصال مرفوع بودنی یعنی که گفتی رسول الله باشه اما در تعریف امام بیقونی اگر فردا به مثل بیقونی راهب کردی با متوجه این باشید که امام بیقونی برخلاف جمهور ترجیحش در متصل چیه اینه که گفته رسول الله هم باید باشه منقطع که نباشه که هیچ گفته رسول الله صلی الله علیه و سلم هم باشه خب پس این بحث متصل یعنی یک سندی با اتصال بدون انقطاع پی در پی تا صاحب روایت ادامه پیدا بکنه و روایت بشه هر روایت کلا باشه خب مسند اولا حالا قبل از اینکه ما آنچه که امام زهبی گفته بکنیم این بیت رو از امام سیوتی میخونیم حالا جاهایی حالا اگر وقت اجازه داد این ابیات رو خواهیم خوند یعنی در کنار هر مفتی میگه که امام سیوتی المسند المرفوع غتصالی و قیل اول و قیل المسند المسند المرفوع غتصالی ذا اتصالی ذا اتصالی و قیل اول وقيل التالي وقيل أول وقيل التالي قلت يا کلا شرح الشيخ خواهیم داد حالا بخون از ریک دابت وقال المعلم رحمه الله المسند هو ما اتصل سنده بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يدخل في المسند كل ما ذكر كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في في أثناء في أثناء سنته في أثناء سنته انقطاع خب اینم بازم خیلی خلاصه و جامع ما اول همون بیتی که خوندیم از بیت موسیقی شش میدیم که خیلی واضح و صریح و آسونه تا اینکه بریم تشریف بکنیم گفته امام صحابی میگه امام سیوتی المسند المرفوع ضبط صالح مسند به روایتی گفته میشه که مرفوع و متصل باشه مسند مسند باشه اسناد شده و یعنی مسند شده یعنی متصل و مرفوع از گفتی رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه پس مسند به روایتی گفته میشه که متصلا از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده باشه و قیل اول، اول کدوم مرفوع گفته شده که مسند مترادف باشه مرفوع و قیل ثانی و گفته شده که مسند همون متصله مسند همون متصل لیکن راجح همون گفته اول این که مسند مرفوع متصله میگه که امام ذهبی هو ما اتصل سنده به ذکر النبی صلی الله علیه و سلم میگه آن چیزی که سندش متصل تا رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه یا به رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتمه پیدا کنه این گفته اول وقیل يدخل في المسند كل ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في سنده أثناء سنده انقطاع إن قفتيه قفتيه دوم وقيل التالي قفتيه سوم هم هست که همون گفتیم که گفتن مسند مترادف با مرفوع حالا در اصل این کلمه مسند قاطی نکنید جایی به اسنادی گفتی میشه گفتی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم خاتمه پیدا بکنه و جاهایی هم مسند به هایی گفته میشه که احادیث معینی از اصحاب رضوان الله علیهم اجمعین بر حروفشان یا بر صحابی معینی از اونها نوشته شده باشه مثل مثلا مستد ما احمد حنبل میاد احادیث صحابه مثلا اولا از اصحاب بعد شروع میکنه ابو بک که بهترین اونها عشر به جنه ابو بکر عمر عثمان علی رضی الله عنه تا که آخر میاد به بحث زنان همسران رسول الله و دیگر صحابیات میاد احادیث هر صحابی را در یک کتاب معینی در یعنی یک جای مشخص از کتابش جایگزین میکنه و در اونجا میگذاره پس این بازم بهش گفتیم که مستند کتابی که بر اساس احادیث معینی از اصحاب نوشته شده باشه اما مسند مسند این مسند بود با فتح اما مسند به کسی گفته میشه که اون حدیث را متصلا روایت بکنه یعنی با اسناد بیاد اون روایت را نقل بکنه مخالف راويه و وهو مخالف راوی یعنی خیلی خلاصه و جامع به مخالفت راوی با مجموعه از یک راوی با مجموعه از حالا یک کسه با مجموعه از بهش میگن شال. حالا خود شال دو نوع دارد یک اینکه یک راوی با تر از خودش مخالفت بکنه این نوع اول یک صدقه با کسی که از خودش تره نوع دوم صدقه با مجموعه اعتقاد مخالفت بکنه هر چند که چی خود این ثقه کمتر از اونها نباشه مخالفت بکنه خب اگر مخالفت نباشه یک زیادی بیاد یک مثلا یک اضافه ای بر اون روایت روایت بکنه مثل بحث تحریک سبابه در تشخص حالا از نظر بعضی ها این مخالفته چون اون صحابی میگه که مثلا نبی صلی الله یشیر بها الى قبله اشاره میکنه به طرف قبله اون دیگه میگه که نه یحرکها به البها حرکت میداد بعضی از نظر بعد از شیخ مقبل واضعی این مخالفته چطور میشه که هم اشاره باشه هم تحریک باشه اگر این تحریک بگیریم که زیر و بالا بله این اشتباهه این مخالفته این میگه اشاره این میگه نه زیر و بالا نگاه بکنید صحابی خیلی دقیقه میگه یحرکها تحریک تحریک خیلی کم. اگر ما تحریک رو خیلی کم بگیریم هیچ منافاتی با اشاره نداره حالا اگر این تحریک حالا مثل این زیادی که مخالفت نداشته باشه چی بهش میگن زیادی سقه زیادی سقه اما اگر مخالفت بود اگر صحابی چنین میگفت کان یخفض و یرفع سبابت این میشه چی مخالفت سقه با ثقات دیگه یا یک ثقه که میشه شخص حالا اینجا از ابیات عراقی همچنین سیتی چنین داریم وزو شذوذ ما یخالف الثقه فيه الملا فالشافعی حققه حالا سیتی چنین هم میگه وزو شذوذ ما روى المقبول مخالفا ارجح والمجعول وزو شذوذ ما روى المقبول شرط است در شاز این که راویش دسته باشه راویش دسته باشه خب اگر راوی ضعیف بود مخالفت میکرد با ثقاتی میشد میشد منکر پس هر هرگاه یک مقبول یا راوی سخی بیاد مخالفت بکنه مخالفا ارجح و المجعول مخالفت بکنه با راجحتر از خودش تر از خودش و یا مجموعه مجموع به اون میگن شاد خب ادامه او نفر به من لا يحتمل حاله قبول تفرده و این یک مسئله خیلی اختلافی هست که یک صدوقی مثلا به فرد یک شخصی که درجهش به رتبه فتن رسیده باشه چون ستا اگر بود حدیث مورد قبوله یک صدوقی یک شیخ صالحی بیاد متفرد بشه به یک روایت که تفردش هم پذیرفته شده نباشه آیا به این به چنین روایتی شاد گفته میشه یا نه این چیزی که امام ذهبی آورده بر طبق اساسی که بعدی ها گفتن به تفرد راوی که از لحاظ ضبط خفیفه از لحاظ ضبط مشکل داره به تفرد شاد گفته میشه لیکن من خودم یعنی یک مثال دقیقی که که بتونیم نمایانگر یا نشانگر این باشه که تفرد علما بیان بهش بگن شاد ندیدم تفرد رو دیدم که بهش بگن منکر مثل مثلا روایت که امام نسایی نقل میکنه امام نسایی با چنین نه می میکنه از ابی زکه، ابو زکه، ابو زکه، یحیی بن محمد بن قیس از هشام ابن عروه از پدرش عروه از عایشه رضی الله عنها که میگوید کل البلح بلحمون، همون کنگ خودمون همون خرمایی که سبز رنگ، قبل از اینکه برسیم همون بوری سبز خرما خلال بهش میگن یا همون خلال یا کنگ كل البلح بالتمر این دوتا را با هم بخورید فإن ابن آدم اذا اكله غضب الشيطان اگر ابن آدم یک شخصی بخوره شیطان ناراحت میشه خشمگین میشه برش چه چرا داره که آدم بیاد مثلا خرما رو با یک اه، خلالی بخوره یا مثلا یک اه، خرمایی نرسیده بخواد بخوره چیکار داره که شیطان ناراحت و خشمگین بشه امام نسائی میگه هذا حدیث منکر تفرد به ابو ذکر و هو شیخ صالح وهو شيخ صالح هرچند که ضعیف هم نیست وهو شيخ صالح غير انه لم يبلغ مبلغ من يقبل تفرغه تفرغش قبل قبول نیست به درجه ندرسی که ما تفرغش میتونیم قبول بکنیم خاطر همین این روایت میگه منکر لیکن این چیزی که امام ذهبی تفرد داشته باشه یک راوی که به بگن شاد بدون مخالفت این مثال حقیقیش تا ندیدم الله بذاره برای تحقیق که دنبالش بگردیم و ببینیم که آیا واقعا علما عملا هم حکمی بر شاستن یک حدیث رو علت دادن یا ندادن دنبالش راوي ضعيف به وقد يعد يعد وقد وقد يعد مفرد الصدوق المنكر مفرد الصدوق مفرد الصدوق المنكر بل اینم خیلی خلاصه از بحث منکر حالا این ابجت هم هست خودم میکنیم از و عراتی میگه المنکر الذي روى غير الثقه مخالفا في نخبة الحق قد حققه المنكر الذي روى غير رواية قال منكر بروايته كنت مشكلة غير السكت يعني زي في روايات بكنا مخالفا في نخبة قد حققها ومخالفتي ونخبه وزي الثقات بس برواياتي كالزعيف مخالفات بكنا ومعجمين الثقات شي مش كنت مش منكر امام عرفي مقياد المنكر الفرد كذا البرديدي اطلقه والصواب في التفريق وذا بهم معناه منكر حديث فردي که یک راوی حالا در این, در دو تا تعریف دو تا نوع از انواع منکر داریم ما نوع اول که چیزی بهش اشاره میکنه بحث مخالفت ضعیف با صفات میگه منکر الذی روا غیر الصفات مخالف فی نقبت قد حقق این چیزی که امام سیوطی میگه اما اون چیزی که امام عراقی بیان میکنه از منکر الفرد با فرد شروع میکنه با اونم تعریف بردیجی چنینه که اگر یک راوی ضعیف جدا مثل فحش الغلط مثل کثیر الغفله غفلتش زیاده یا کسی که فسق و فجور داشته باشه و به درجه کفر نرسیده باشه به دستش کفری نباشه این چنین شخصی تفرداتش بهش میگن منکر پس اگر یک ضعیف جدنی متفرد بشه به یک روایتی که کسی دیگه اون رو روایت نکرده باشه بهش میگن منکر منکر مثالش هم همون روایتی که گفتیم امام نسائی از ابو زکر همچنین ابن ماجه هم نقل میکنه از ابو زکر یحیی بن محمد بن قیس عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضی الله عنها مرفوعا كل البلح بالتمر فان ابن ادم اذا اكله غضب الشيطان میگن نسائی میگه هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح لأنه لم يبلغ مبلغ من يقبل تفرده بدلیل نزدیک تفرده قبول قبول بشه پذیرفته بشه این نوع دوم که امام ذهبي گفته هو من فرد راوی ضعیف به راوی ضعیف متفرد بشه ما فقط اضافه کردیم ضعیف جدا نه هر ضعیفی نه ضعیف راوی ضعیف متفرد بشه به هر اگر دیدید که در یک اسنادی روایت راوی ضعیفی هست به اون منکر گفته نمیشه الا اینکه حالا اون راوی ضعیف دیدن بشه پس این چیز به تعریف امام ذهبی اضافه میشه و قد یعد مفرد الصدوق منکرا و شاید تفرد جاهای تفرد صدوقا تفرد صدوقا منکر گفته بشه مثل روایت نسایی شیخ صالح یکی که تفردش تفرد به علت نامعقولی روایتش نامعقولی و یعنی رکافت لفظ حدیثش و عدم مشابهتش با احادیث صفات از لحاظ شکل و ظاهر و قیافه و معنا گاه وقتی به این روایتی هم منکر گفته میشه سیاق میشه در گفته یا حتی که اصل بر اینه که اصل بر اینه که روایت کسی ضعیف جدا بشه یا منکر بشه که راوی ضعیف جدا باشه خب الان که پس فاطمه صحبت رو فاطمه میدیم با گفته ائمه جعفر سعدی و اون همونطور که امام آلبانی در دفاع عن حدیث نبوی ذکر میکنه صفحه 66 و 67 که میگه که گفته امام ذهبی له مناکیر برای بعض از روات میگه صدوق له مناکیر صدوق لیکن مناکیر داره آیا شخصی که روایت هایی منکری داشته باشه یعنی متفرد بشه به بعد از روایت ادعی موجبه این است این گفته که این کلا روایتش ساقطه یا نه چه فرقی هست با گفته له مناکیر یا منکر الحدیث له مناکیر یعنی بعد از روایت های منکری داره لیکن منکر الحدیث یعنی وصف خود این شخص نکارت وصف خود شخص نکارت هر چی روایت میکنه ناپسند و ناپسندیده هست در مقابل احادیث ثقات پس بین گفته ها با تشخیص بدی له مناکیر و منکر الحدیث له مناکیر میشه روایت صحیح باشه میشه روایت ثقت له مناکیر میشه روایت صحیح باشه اگر بکن واحد ثقت دیگه اگر منکر الحدیث شد اما حدیث روایت ضعیف جدا و روایتش میشه منکر این فقط از باب توضیح گفتیم که قاطی نکنید انشالله درسهای آینده با بحث غریب و تقسیم حدیث به اعتبار طرق غریب و مشهور و عزیز و متواتر تا اینجا کسی سوالی چیزی داره؟ کسی که مشکلی نداشت این مسائل خیلی راحت آسون فقط سعی بکنید حدیث رو خوب حفظ بکنید اگر شدم همونطور که دوباره بگم تذکر بدم سلسله صحیحه و ضعیفه رو بکنید خودتن ضعیفه باید بخونید حالا اون تمرین رو کم قبلا دادم باید یک مرور روش داشته باشید ما قرار رفت بود که ترجمه های از ائمه اعلا مثل بخاری مسلم توضیحش کردیم بازم هنوز نشنیدید سر فرصت باید بحثاتون ارائه بدید خب فقط الان میمونه که عملی انشالله یک وقتی بعدا بذاریم و عملا وارد کتاب خونه بشیم و این مسائل رو تک به تک برای هر کدوم از این مسائلی که داریم ما میخونیم یک مثالی در بیاریم یک مثال که نباید ده ها مثال در بیاریم تا اینکه این مثال جا بیفته در ذهنمون خب سبحانه اللهم سبحانه سبحان الله